pri cifrado. De jarmiloi la homaro provas protecti en havoin contrao scivolemai rigardoi. De ciam ni capablas scribi, eblas pludoni informoin sen persona ce esto, set ciel eblas protecti delicatain en havoin contrao fremdai rigardoi. En la antiqua Egipto, sacerdotoi cifris sancta inscriboin usante speciala in hieroglyphoin Tio estis la unua secreta scribo. Oni nomas tion anstatauiga procedo, char literoi estas au modifitai, au estas anstatawigitai per aliai. La antiquae grecoi habis alian aliron, En sparto armeestroi volvis rubandon el pergamento au ledo spiral forme circa u stangeton, cae scribis messagion sur gin. La rubando estis portata sen la stangeto alla ricevanto. Nur tiu, ciu volvis la strion circa u stangeton, cun la giusta diametro, tiu povis malcifri la messagion. Tion oni nomas transmeto, la litero restas ne changita, set gia posizio estas shovita. Por ambau necesas aldona informo, do shlosilo, por povi legi la enhavon. Gis la 20. jartcento messagioi estis cifratai permane. Dum la 2. montmilito estis applicata unua foie cifra maschino, nome la fama germana enigma, quiu per turneblai cilindroi, cae lau secretega schemo ligitai electrae contactoi, concedi sufficia altan securetson. Nur per tre granda peno la alianzanoi povis rompi la codon de la enigma. Per la apero de computiloi, cae la primultigianta conservado de datumoi, la cifrado farigis interesa anca por civilae celoi. Privatuloi, dum la epoco de interreto cae datum nubaro, pli cae pli interesigas pri secura conservado de siai datumoi. Ancau hodiau estas applicatai la samai principoi, kiel antau iar centoi. Celcai modernai laublocai procedoi, ce qui blocco i de signoi estas cifratai i pezon post pezzo usas combinon el anstatawigo cae transmeto qui por pli altigi la securetson estas plenumatai i plurfoie plu a procedo estas la fluci frado ce qui la signoi de messaggio estas cifratai i unuope tiu cele estas generata per algoritmo el la antaue definita schlossilo sin sequo de signoi, la nom donanta schlossil fluo. Po unu signo de la fluo estas mixata cun unu signo de la messaggio. La tre rapida procedo estas applicata ce la cifrado de cel telefonai signaloi. Ciui tivi procedoi habas unu comunan traiton. Ili usas la saman schlossilon por cifrado cae mal cifrado. Oni tial nomas ilin simetriae. Tio ne estas problemo se datumoi estas sabitae sur fix disco, cae estas mal de la usanto helpe de pasvorto. Se ce plurai usantoi volas comunici inter si, sen esti subauscultatai, tiam la affero farigas pli complica. Iu plida personoi posedas la slosilon, des pli granda estas la probablezzo che gi estas portata exteren. Ancau la distonado de la slosilo mem estas nesecura. Contrau tio helpas la tiel nomata nesimetria cifrado, ce tio estas usata publica slosilo por la cifrado de messaggio, cae privata slosilo por la mal cifrado. La bason por tio formas matematicae unu directae funccioi, ciui estas facile calculeblai, set nur mal facile inversigeblai. Por compreni tion, ni comparu tion cun telefon libro. Se la nomo estas conata, oni trovas la concernan numeron suffice rapide. Se oni conas nur la numeron, tiam daura suffice longe, gis oni trovas la concernan nomon. Ce tiu procedo, la publica slosilo de usanto pova sen probleme esti pludonata al aliai. Helpe de tiu publica slosilo, la messaggio nun estas cifrata cae sendata alla ricevanto. Tiu povas malcifri la messaggion per sia privata slosilo. En la practico estas applicatai hybridai variantoi, char nesimetriai cifrai procedoi postulas multe da computado. Tiel estas interchangiata unue per de nesimetria procedo hazarde generita simetria slossilo, per quiu seque estas cifrata la plua comunicado.